Ừ. ngài nói là hôm nay ngài cũng cần phải à, tiếp tục giảng về thiền niệm hơi thở <coughs> so uh, previous time also uh, we have uh, given some Some medat, uh, like a Hindu practice, uh, pain in the, during meditation, uh, what is improvement. So we have said those things. Vào tuần trước, Chúng ta đã nói về một số phương pháp hành thiền niệm hơi thở như là làm cách nào để thực hành niệm hơi thở, làm thế nào ừ. để mà đối trị với những cái cơn đau hay là như thế nào là tiến bộ trong việc phát triển định. À, thì đây là những cái điều mà chúng ta đã nói. Now we may start uh, about the nimitta. Nimeda means uh, like signs. There are three kinds of signs uh, of anabana practice. Number one, Varigama Nimeda, preliminary sign. Number two, Ogaha Nimeda, the sign taken by mind. Number three, Pratibhaga counterpart sign um, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phần nimitta đó là tướng thì tướng của định nó có ba loại loại thứ nhất là parikama nimitta đó là chuẩn bị tướng và cái thứ hai đó là ukkaha nimitta là học tướng và cái thứ ba đó là Patipaganimita đó là tợ tướng <clears throat> so it is a, uh, a uh, changing uh, changing of our object so although you when you breathing and breathing uh, breathing will not be always the same So it will change when you are improve. đây là cái sự thay đổi của cái đối tượng thiền khi chúng ta tập trung trên cái đối tượng là hơi thở thì nó không có phải luôn luôn như vậy mà nó thay đổi. So when you practice the breathing in the in the beginning you can feel uh, breathing but uh, when you are improved when you can keep your mind a long time, you will start to see. Uh, in the beginning, may not be clear, like a smoke, like a cloud. But if you continue to practice, later it will be very clear, like a cotton wool, something become white. So it is uh, started to see it has started to see the, the breathing. So um, start to see by mind. So when it has uh, started to see by mind, it is called Oka Nimitta. Oka means uh, uh, taken by mind, sign taken by mind. So before that, just uh, you can feel breathe, breathing, cannot see. So it is a briga manimeda, um, preliminary sign, uh, just preparing uh, for the jhana. So when you start to see like a white, uh, uh like a cotton wool or some kind of form, and so like a seeing with the eye, uh, so at that time it is called Okanimeda, the sign taken by mind. <clears throat> yeah. khi mà bạn thực hành niệm hơi thở nếu mà bạn có thể giữ cái tâm của mình liên tục và lâu ở trên cái tướng của hơi thở cái đối tượng là hơi thở thì bạn sẽ bắt đầu thấy những cái tướng này ban đầu thì nó không có rõ nó có những cái à, như là khói khói hay là mây đó. thì sau đó thì bạn có thể thấy rõ hơn nếu mà định tâm được giữ liên tục thì sẽ thấy rõ hơn như là à, bông gòn hay là như à, như là mây và khi mà bắt đầu thấy bằng tâm tức là gọi là học tướng là Ukkaha tức là giai đoạn thứ hai Ukkaha có nghĩa là được thấy hay là được bắt bằng tâm còn trước đó thì là là chuẩn bị tướng có nghĩa là an trú ở trên hơi thở như vậy sau khi cái giai đoạn mà an trú trên cái chuẩn bị tướng là hơi thở thì cái tướng này nó biến đổi nó trở thành có ánh sáng nó như là bông gòn hay là nó nó trắng nó sáng như mây thì tướng này được gọi là học tướng Ukaha Nimitta. So this two nimitta cannot produce absorption concentration, even excessive concentration. This concentration, this development. You can only call Brigama Bhavana. Preparing improvement, just preparing, no excessive concentration, no absorption concentration. Whether this is true và hai cái loại tướng đầu tiên này đó là cái parikama tức là học tướng là tướng hơi thở và exhale à, xin lỗi chuẩn bị tướng và Ukaha là học tướng là hai loại tướng này nó không thể nào mà có thể tạo ra cái tâm an chỉ định tức là cái bậc thiền cha ná được mà hai cái loại này nó chỉ có thể đưa đến à, một cái bước chuẩn bị thậm chí nó cũng không thể đưa đến cận định được mà nó chỉ là một cái trạng thái tâm để chuẩn bị When you continue to practice on the Okaha Nimitta, like a white color, and that white color object will change into brightness bright. Uh, so when it is bright, it is called Pratibhaga nimeda. counterpart sign. Counterpart sign means a similar sign. Similar to what? Uh, similar to Oga Nimitta. A sign similar to Organimeda. But uh, what is the difference? Uh, it is a bright. So uh, Organimeda not bright, just uh, you can see a bit white, but uh, not bright. But Devaganimeda is uh, brighter, uh, similar but brighter. Mm. <clears throat> Và khi mà bạn có thể tiếp tục an trú niệm trên cái học tướng này thì nó sẽ chuyển từ cái sự màu trắng nó sẽ chuyển sang cái sự sáng và nó sáng lên và khi nó trở thành sáng sáng rực thì nó là patit baganimita tức là tợ tướng tợ là tương tự là giống như giống như cái gì giống như cái học tướng ở bên trước nó giống như ukkahanimita nhưng nó khác nhau nó khác ở chỗ nào đó là nó sáng hơn cái học tướng nó chỉ có trắng nhưng mà cái tợ tướng này thì nó sáng hơn So this Sampadivaga Nimitta counterpart sign can produce excess concentration for improve more absorption concentration. What is the difference? In the excess concentration, uh, mind is not strong, uh, bit uh, but uh, in the absorption concentration, the mind is very stable. Although you sit uh, uh, some period, don't have other thoughts, Only you know the sign. If you really good, like the whole one-on-one, the whole sitting, you only know one one things, brightness. Don't know other things. và cái tọ tướng Pratipakkanimita này nó có thể tạo ra cái định vận định và định an chỉ tức là các bậc thiền và nó, nó khác nhau như thế nào giữa hai cái loại định này đối với cận định thì cái tâm nó chưa có đủ mạnh nó sẽ bị lay động nhiều bắt những đối tượng khác còn ở cái đối ở cái tỏ à, cái, cái an chỉ định đó, an chỉ định là là một cái định sâu hơn và lúc này cái tâm nó rất là mạnh và nó không có biết những cái đối tượng khác và cả thời như vậy bạn ngồi trên cái tự tướng này thì tâm chỉ biết cái đối tượng là cái ánh sáng này thôi và nó không biết các cái đối tượng khác và nó rất là an lạc Where are those nimitas? Only here. in front of nose or on the upper lip. So actually lights are everywhere if you have a concentration. But uh, you should not pay attention here and there, only pay attention here. If you pay attention here, all signs are will be here. So you can produce a concentration. If you pay attention here and there, uh, you will not improve. So uh, what is very sure in Anapana? The place is very sure, must be here all the time. Và những cái nimitta này, những cái tướng này nó nằm ở đâu? Đó là nó chỉ nằm ở trên cái khu vực trên môi trên và dưới cánh mũi ở khu vực nhân trung mà thôi. Khi bạn thiền có thể ánh sáng xuất hiện ở khắp nơi ở xung quanh nhưng mà bạn không nên để ý vô nó bởi vì những cái đó không phải là nimitta nếu mà tâm bạn chỉ để ở mũi tập trung ở khu vực mũi thì nimitta nó cũng sẽ tập trung nó ánh sáng nó cũng sẽ gom lại ở chỗ đó như vậy để cho có một cái điểm để mà chắc chắn là đúng đó là chính là cái vị trí vị trí đó nha chính là dưới cánh mũi và trên môi trên nó không phải ở những chỗ khác <coughs> so Parikama nimitta and oka nimitta is based on reality, based on are breathing. But pratipaka nimitta is uh, only created by your mind. So it is a concept. So because are created by mind, uh, different people can be a bit different. Like uh, uh, shape or form uh, uh can be different uh, because uh, marking is different. like that, although you eat the same chili, so some people may say good, some people may say not, not good, uh, based on their marking. So in the same way, although here, uh, so different people can be a bit different. But uh, you should not think uh, what is a uh, color, what is the shape. Just peacefully approach. Stay there. Uh, keep it longer. Aim to be longer. Mm -hmm. Và hai cái nimitta đầu tức là à, Paris à, tức là chuẩn bị tướng và học tướng thì nó được tạo trên cái hơi thở cái hơi thở thật à. nhưng mà cái tở tướng patipaka nimitta thì nó được tạo ra bởi cái tâm định và như vậy nó là một khái niệm và do vì nó là một khái niệm cho nên cái tướng của nó khác nhau đối với mỗi người tức là hình dáng thì đối với mỗi người khi nhìn thấy cái tở tướng này thì nó khác nhau tức là do cái sự ghi nhận hay là tưởng ẩn của mỗi người khác nhau ví dụ như khi quý vị ăn ớt thì có người ăn ớt thấy ngon nhưng mà có người ăn thấy quá cay không chịu được đó thành ra ở đây là cái tưởng ẩn nó nó ghi nhận cái cái cái kinh nghiệm khác nhau và nó do vậy nó có cái hình dáng và màu sắc khác nhau nhưng cái việc của bạn là không để ý đến những cái màu sắc và hình dáng này bạn chỉ có đơn thuần chú tâm trên cái tở tướng này càng lâu càng tốt Okay, I think uh, we we should stop. Uh, uh, we should stop about the Anapana information. Only just as uh, uh, I may say how to practice. Uh, so you try to know the breathing, and trying to be comfortable. If you are knowing and comfortably, peacefully here, if so, it is correct. Aim to be longer. ừ. à, tôi nghĩ hôm nay là cái thông tin về thiền niệm hơi thở đến đây là đủ ok you may have an interview uh à, và quý vị xin cứ uh, tiếp tục thực hành và khi thực hành thì để cái tâm ở chỗ khu vực chỗ lỗ mũi và uh, với một cách thoải mái an bình an lạc thì đó là một trạng thái đúng rồi bây giờ quý vị có thể trình phát. But vâng, there, there are uh, few questions have been asked and uh, we have uh, translated into English. Uh, so mm. we share it to Bante to read. Also, uh, why I also read loudly for recording and for other to, to understand. Um, bây giờ tới giờ trình pháp thì có một số câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn, đã được gửi đến sẵn và đã được dịch. Thì uh, bây giờ Kim Mai sẽ chia màn hình dạ. cho mọi người ừ. cùng uh, coi. Rồi trong khi đó thì có những câu hỏi mới, ai muốn đặt câu hỏi mới thì xin uh, nhắn tin vô cái tin nhắn của cái phần mềm Zoom này và ừ, nhờ chị Ngọc, chị Trey là hoan hỷ dịch dùm ha. Còn nếu mà ai muốn hỏi trực tiếp thì sau cái khi hết những câu hỏi rồi thì xin mọi người giơ tay Uh. Um, I may reach to the first the first question. Uh, do you see the screen with the question, Bhante? Uh, I, may I may be slow, but I do but I do speak. You you may speak. Oh, ah. okay. Um, dear Venerable Sir, I sit about 20 minutes and then see the light. It comes far away and then goes away. Uh, it usually comes and goes away like this during the meditation. Can you please teach me how to maintain it? And sometimes I can't feel the breath anymore, but the light keeps shining to my face. I don't know what should I do at the time. Thank you, Bante. Mm-hmm. Uh, uh, okay. Uh, Normally, we were not breathing at first. Uh, should pay is only here. So when you can no longer, so light, you will have a light. If it is uh, in the other places, you should not pay attention. Still uh, should pay attention on the right place. So later the light will be here, will be here, uh, will unify with the breath. If we start to unify, you know you pay attention the light. Just to continue pay attention the breath with the desire to be subtle. So the breath will be more and more subtle. So at that time, your mind will approach the light automatically. So at that time, you should not find out the, the breath again. So only pay attention to the light. If so, you may be able to maintain. But uh, the place uh, uh, you should make sure only here in front of nose or on the upper lip. Yes, Dante. Mọi người thấy câu trả lời, à, câu hỏi trên màn hình đúng không ạ? Khi mai khỏi đọc lại ha. Câu hỏi bằng tiếng Việt. Như ngài trả lời như sau. À, đầu tiên khi mà bạn Ờ, theo dõi hơi thở thì cái hơi thở cái điểm mà cái vùng để theo dõi nó nằm ở khu vực nhân trung ha dưới cánh mũi và trên môi trên thì khi mà bạn có thể theo dõi tập trung trên hơi thở lâu thì ánh sáng nó sẽ xuất hiện và nếu nó ở những nơi khác tức là ở xung quanh mặt và vân vân nó tỏa ra thì bạn cũng không nên để ý tới nó và à, và tiếp tục theo dõi hơi thở và sau này khi mà cái định tâm nó phát triển hơn thì cái ánh sáng nó sẽ tụ lại ở dưới cánh mũi và trên môi trên và nó sẽ hòa quyện với hơi thở là một khi nó mới bắt đầu hòa quyện với hơi thở là một bạn cũng không nên để ý tới nó mà tiếp tục an trú trên hơi thở mà thôi với một cái à, cái mong muốn là cái hơi thở trở nên vi tế tâm vi tế thì thì với tác ý như vậy thì cái hơi thở nó sẽ càng ngày càng vi tế hơn và khi mà cái cái ánh sáng và nó đủ nó đủ mạnh và nó hòa quyện đủ lâu thì cái tâm của bạn sẽ tự động à, chuyển qua an trú trên cái ánh sáng một cách à, nhẹ nhàng thoải mái và những cái lúc này thì bạn cũng không nên đi tìm hơi thở trở lại mà bạn cứ giữ trên cái ánh sáng như vậy trên cái nimitta như vậy và có một điều để mà chắc đó là cái tâm luôn ở cái khu vực là cái dưới cánh mũi mình trên môi trên đó là cái mà, mà mình nên tập trung yes Mante mm -hmm. question yes another question uh, Dear Venerable Sir, I've been practicing Vipassana talks by Wankachi about nine years, and about two months ago, I gave it a try to practice only Metta Bhavana for about one month, no other technique, which was taught by Abante in Vietnam. We exchanged email, emails only. I stopped Metta Bhavana since I joined this online class with Bante and Salai Kema. I had few questions. With the object that sensation or meta, I feel like it's quite easy to catch the technique and go into it uh, and go to into into the object in a deeply stage. But with the object of breathing, I found it more difficult and vague. I spend a lot of time to concentrate. I find the object very boring once my mind get bored, my mind starts wander away. Yes, I see the first question. So, Mente, please. Okay. Yes. Okay. Uh, yes, metta is uh, seem to be easier, uh, but uh, we teach anapana for most of people in the beginning. Uh, because of this, uh, many meditation teachers also uh, in our society improve with the breathing anabana. So because of this, uh, we have a lot of information about the anabana. Most of the teacher uh, know many information or the anabana from the beginning until improve. Uh, is uh, just uh, uh, to calm a mind, to have a good association uh, with the practitioners, uh, with the people uh, we use. after improving, we may change whatever meditations, but at that time very become very easy even a metta uh, within a few days or within one days can change. So because of this, uh, uh, most of teacher they have practiced uh, metta, but after improving anapana they did. So for the metta become very easy. And so uh, improving in level, improved in level, uh, they were nowhere. But uh, they didn't start from the middle, so they don't know uh, what is uh, difficulties uh, for the beginners. Uh, so usually like that. Uh, because of this, uh, whether or not Bana have many experience, many teacher, many experience. with middle only a few people. so teacher may have experience is it uh, finished, money? Mm, um, um, but I'm um, continue. But uh, if you really, uh, you are really interested uh, to start with metta, uh, you may start. We may also teach. Uh, we have technique, so mm, improve level, improve the level. So teacher may know well, but some beginners problem uh, we may trying to solve uh, teacher may trying to solve uh, but uh, uh, like uh, not much uh, uh, familiar uh, uh familiar uh, uh, like uh, anapana okay yes à, ngài dạy đàn à, đối với thiền tâm từ thì nó có vẻ như dễ dàng hơn à, để bắt đầu còn chúng tôi thì dạy thiền niệm hơi thở cho những người mà mới bắt đầu như là một cái cái thiền khởi đầu thiền nền thì à, những người mà phát triển bởi cái thiền niệm hơi thở này này rất là nhiều bởi vì đa phần thiền sư thiền sinh nó bắt đầu bằng thiền hơi thở cho nên cho nên thiền sư họ có rất là nhiều cái thông tin về thiền niệm hơi thở từ từ đầu cho đến khi mà thiền sinh thật sự mà đắc các bậc thiền còn à, cái thiền tâm từ thường meta thì ở đây thì ý ngài muốn nói là nếu mà đắc thiền là phải đắc cái tâm thiền ha chứ không phải thực hành chỉ là suông nhưng mà mà mà chúng ta hay niệm đó thì đối với thiền meta thì nó chỉ có làm cho cái tâm lắng dịu mát mẻ dễ chịu và có một cái sự kết nối dễ dàng với mọi người đó. À, thì à, ở cái thiền hơi thở thì sau khi mà phát triển thiền hơi thở được rồi á, thì chúng ta chuyển qua các cái đề mục khác tức là có tổng cộng 40 đề mục thiền thì bắt đầu bằng thiền hơi thở xong rồi chuyển qua các đề mục khác rất là dễ dàng ví dụ như đổi qua thiền meta thiền tâm từ thì chỉ có chỉ có cần có khi có một ngày thôi để cũng có thể đắc được thiền tâm từ đó vì dựa trên cái sự thành công của thiền niệm hơi thở đó. và do và cái sự biết rõ từng cái giai đoạn phát triển tiến bộ của thiền hơi thở như thế nào rõ ràng rồi cho nên chuyển qua các cái đề mục khác rất là khó còn đối với thiền tâm từ á, thì do ít người bắt đầu bằng thiền tâm từ mà theo kiểu như đắc được bậc định á, các cái phần định á, thì do vậy thì sẽ có những cái khó khăn mà mà ít được ghi nhận hơn à, và do chỉ có vài người bắt đầu như thế nhưng mà nếu mà bạn thật sự muốn bắt đầu với thiền tâm từ meta thì chúng tôi cũng có thể dạy và vì chúng tôi cũng có những cái kỹ thuật cho thiền tâm từ nhưng mà có thể những cái vấn đề của thiền sinh những khó khăn của thiền sinh thì à, thiền sư cũng sẽ cố gắng để giải quyết nhưng mà có thể nó không nhiều những cái thông tin bằng thiền niệm hơi thở. Uh, yes, Mante. So the next question, uh, also same person. one of my difficulties is my whispering. It comes up uh, ah, knowing I like talking Dharma. It just me to keep talking about Dharma or to analyze, evaluate something happened during the meditation. I need to spend more than 30 minutes to calm down my mind. Can Bante please teach me how to reduce the mind whispering? <coughs> Uh, so, yeah, usually uh, we need to train our mind uh, because uh, n- normally we we allow our mind to go here and there. If we want to see, see. Maybe what about object? If we want to listen, we listen. In the same way, we smell, we eat, we touch, and we think whatever things. So, but uh, now we're trying to practice meditation. We try, uh, we start to tame our mind to know right object, beneficial object. So the mind is uh, want to go go away, want to think some other things. It is uh, quite usual. So uh, with the effort, with the mindfulness, uh, you got back here, you got back here. So after trimming, sometimes uh, on, will be only here. Mm. Yes, Vante. Um, hmm. nghe vậy rằng thông thường á, thì cái à, bởi vậy cho nên thông thường thì cái tâm của chúng ta nó rất là đi lang thang bởi vậy chúng ta cần phải huấn luyện nó cần phải tu tập cho nó vào ngày thường thì chúng ta cho phép cái tâm của mình đi đây đi kia khắp nơi nếu nó muốn nhìn thì nó nhìn nó muốn nghe thì nó nghe muốn ngửi thì mình cứ muốn nếm thì nếm muốn nghĩ gì thì nghĩ cái đó và nó thành một cái thói quen rồi cho nên bây giờ khi chúng ta hành thiền chúng ta phải huấn luyện cái tâm này phải thuần phục cái tâm này để cho nó biết một cái đối tượng mà cái đối tượng này nó mang lại lợi ích mà thôi Ừ. và khi mà nó đi các nơi như là một thói quen thì chúng ta phải tập cho nó trở về cái đối tượng chính đó à, chúng ta huấn luyện và thuần phục nó với tinh tấn với chánh niệm à, làm đi làm lại nhiều lần thì từ từ nó sẽ được thuần phục dần yes. so although you are sitting standing lying down you should stay with the, this object as much as you can như vậy khi mà bạn đứng đi đứng nằm ngồi gì cũng cố gắng mà ở trên cái đề mục này được càng nhiều thì càng tốt đây là sự thực hành Mm-mm. and the third question is Sometimes when it goes to a quiet state, I feel like an energy from my body running around my body. Should I ignore it? And back to the breath. Thank you, Bante. Uh, yes, uh, during meditation, you should not think about the about the body. So only you you stay uh, in the right place with the perception of breathing. Vâng, trong suốt thời thiền thì bạn không nên nghĩ về cái cơ thể, quan tâm đến cơ thể mà chỉ nên ở, ờ, ờ, ở trên cái đề mục ờ, đó là cái khái niệm về hơi thở. So the next question. Um, của một thiền sinh nọ um, mọi người có thể đọc tiếng Việt ha. Dear Sayadaw, after receiving your instruction, uh, this yogi last last week she asked about her problem, which is she have vibration in the head. Can they remember? Okay. Yes. Mm. Uh, shaking. After, yeah. Shaking. Yeah. Uh, hmm. not not so much shaking, but vibration from the nostril oh. to all, all, over the head. Okay. okay. The sensation. Mm -hmm. hmm. After receiving your instruction, uh, I observed the breath and sometimes I could see, feel the breath during meditation time. However, after a few minutes, I was easily changed to observe the skin, which is around nose area, and also felt the tension and pressure. After that, I tried to put my attention to the area when usually to observe the breath again and instructed the mind to observe the breath, the breath. I can feel the breath, but then after a few minutes, I could feel both the breath and the numbness or tension in nose and eyes areas. When the tensions were too much, I opened my eyes. At that moment, I can feel the breath better. In another meditation time, I sat and felt asleep. At the time, I can feel the light, soft breathing in nose area, but when I slightly woke up, I felt the numbness and tensions again more than the breath. Gerald, mm. kindly teach me. Okay. Uh, because of maybe previous habit, uh, not easy to change, but you are quite okay. So you have energy, uh, only but sometimes you're going around ways. So you should have a permanent perception. So always uh, you should think uh, there is a breathing, there is air here. So it is my mind. So if you think uh, firmly about the air, it will be air, it will be breathing. Mm. So you should have a palm perception. let's say breathing, let's say air mm, in the right place. Uh, the other place uh, just trying to forget. Mm. Don't pay attention. Okay. Mm. Um, đây là bởi vì cái thói quen cũ của bạn thì nó cũng không dễ gì thay đổi. Tuy nhiên cái trường hợp của bạn thì cũng khá ổn tức là bạn có cái sự nỗ lực tinh tấn và thỉnh thoảng thì tâm nó đi sai cái đề mục nó chạy qua những cái đề mục khác à, thì à, do vậy mà bạn cần phải có một cái nhận thức một cái sự hiểu biết à, chắc chắn rằng ừ, và nghĩ rằng ở đây ở cái khu vực của mũi á, nó có khí nó có hơi thở và nếu mà mình nghĩ một cách chắc chắn cương quyết như vậy thì thì nó sẽ hướng đến là nó sẽ biết được cái hơi thở là cái không khí chứ không phải là cái cái sự à, căng cứng của của tứ đại ha và và khi mà mình nghĩ và mình tin chắc như vậy và mình có một cái nhận thức đúng đắn chắc chắn như vậy ở ở cái khu vực đúng thì thì nó sẽ ok và bạn nên quên nên quên tất cả những cái cái đề mục khác đi những cái đối tượng khác đi đừng để ý tới nó if uh, you you have uh, really difficulties, so here, so you you send your mind away. Means that maybe you may practice Buddha nosati. You're trying to see one statue you like, uh, reflect the Buddha's quality. So because of thinking away, you may forget about your body. You will not have tension. Or you may do metta to do metta, you need to see the same sex person, a male, I think a female, female to female, male to male. So, respectable person trying to send the metta. So, the object is away. So, if you think about him or her, you will forget about, about your body. So, may not have attention. When the mind is okay, ready to do, uh, come to breathing again, practice again. You will be okay. Và những cái lúc mà bạn cảm thấy là bạn có khó khăn thật sự không thể tập trung trên cái hơi thở hay là bị cái à, vấn đề đó nó lặp lại thì lúc đó thì bạn à, để cái tâm hướng chỗ khác hướng chỗ khác bằng cách như thế nào đó là bạn đổi quan niệm ân đức phật thì à, khi mà niệm ăn đức phật thì cái tâm nó không có để ý tên cái thân nữa bằng cách à, chọn một cái hình phật hay cái tượng phật nào mà bạn cảm thấy là, là tôn kính và, và yêu quý thì có thể à, niệm về ân đức của ngài thì khi mà niệm ân đức như vậy thì à, cái tâm nó quên cái thân đi và nó không còn bị căng thẳng hay căng cứng cái chỗ cái khu vực mũi đó nữa hoặc bạn cũng có thể thực hành thiền trải tâm từ chọn một cái người mà cùng giới tính với mình và người à, kính trọng thì có thể rải tâm từ đến người đấy à, và thực hành các cái đề mục khác như vậy cho đến khi mà tâm bạn cảm thấy an bình lắng dịu và ổn trở lại thì bạn trở về cái thiền niệm hơi thở trở lại. Ok. So, the next question, câu hỏi tiếp theo. Đó là một thiền sinh um, Dear, Venerable Sir, I started practicing meditation since February 2021, and at the time I practiced in two consecutive, months. I sat three times a day, and it's about nine to ten hours. It also, I also sat one time per day and last for 10, uh, nine to ten hours continuously. At that time, I was not, uh, after that time, I was not able to practice that much. Right now, I have been practicing the last two weeks. I sit two times per day. Uh, each about one and a half hour to two hours at night before before going to sleep. I lie down and meditate about one session, uh, one more hour. When I closed my eyes, there was immediately light. When I sat about five breaths, the lights were getting bright. However, because my wandering thoughts, saw the nimitta were not transparent. When I paid attention to the breath more, more about 30 to 45 minutes, the nimitta became more clearly. At the time, I didn't look at the nimita, but still stay on the breath. Suddenly, nimita grew bigger and was pressed close to my face. I felt the numbness on my face. I still stay on, stayed on the breath for about seven to eight to, to nine breaths. It became smaller and go away. I stay on the natural breath and notice each step clearly. Then the light will merge into the mind. Nimitta became clear as crystal. I slowly stayed in the nimitta about five to 10 minutes, and then nimitta radiated gently. My mind was deep into the light. At the time, I felt like I had no desire. I felt so peaceful and attached to the feeling. I was out of the state. Can Manta explain what happened to my mind when the nimitta grew bigger? Thank you, Bante. Have you got the, the point, Bante? Grow, uh, grow bigger is uh, uh, grow bigger and deep is different. So although Grobeka, you should not think about, you just pay attention, focus on the right place. Maybe big, maybe smaller, you may see a little bit, but you are focusing in point, should be here in front of nose, uh, on the upper lip. So you should not think about the big or small uh, shapes, colors, just peacefully stay there. Ừ. Yes, Manti. Bạn hỏi là khi mà cái nimita nó nó trở nên to hơn thì cái vấn đề gì do cái vấn đề gì do tại sao tâm của bạn lại là như thế vân vân thì ngài dạy rằng bạn không nên để ý đến cái hình dáng của nimita kích cỡ của nimita mà bạn lúc ấy bạn chỉ có chú tâm đúng cái chỗ vẫn tiếp tục quan sát và tập trung đúng cái chỗ mà dưới cánh mũi và trên môi trên đó và mặc kệ phớt lờ đi cái hình dáng cái màu sắc kích cỡ của nimitta yes. yeah. if you have a bright light if you are absorbed into it uh, so you don't know some other things only you know brightness if so uh, it is a jhana absorption So in the beginning may not be so long. You aim to be longer and longer until you satisfy. So if so, it is ready to go to next steps. Hmm. Và nếu mà bạn có cái ánh sáng và ánh sáng này nó sáng nó nó sáng và tâm của bạn cũng chìm vào ánh sáng này à, không biết các cái đối tượng khác nữa và ở ban và lúc đầu á, thì có thể nó không duy trì được lâu nhưng mà nhiều lần mà nếu mà nó được nó duy trì được lâu trên cái cái tợ tướng này thì cái lúc đó à, duy trì là chìm chìm vô cái tợ tướng luôn ha thì à, thì lúc đó là bạn đã đi vào an chỉ định an chỉ định có nghĩa là bậc thiền cha ná thì vào cái lúc này thì có thể làm thực hành bước tiếp theo So general marking um, for the most of people within like a few minutes if you have light if you can maintain about two and a half about two hour two and a half or three one or more based on your health uh, so it is a, uh, like enough condition to go to next step uh, you, you may be may not be the whole hours into absorption but uh, you may have uh, some period uh, as a absorption. So th- this is a general marking. So also you you should believe in yourself uh, and there is a jhana stage, uh, at least in some period. if you satisfy, it is ready to go to next step. Mm. Yes, ma'am. và có cái điểm để mà mà mà lưu ý và đánh giá về cái cái cái an chỉ định này đối với mọi người á thì khi mà tâm chìm vào trong cái tợ tướng ánh sáng đó và có thể an trú trên đó hai tiếng hai tiếng rưỡi ba tiếng liên tục không gián đoạn thì đây là một cái à, cái dấu mốc để biết rằng cái cái người đó đã à, giống như là đã đủ đã đủ cái điều kiện để đi cái bước tiếp theo nhưng mà khi mà bạn ngồi một thời như vậy à, một thời như vậy thì cái thể tâm của bạn nó cũng không có an trú liên tục được hai tiếng rưỡi ba tiếng trên cái tọa tướng hơi thở à, tuy nhiên mà nó là nó ăn trú rồi có lúc nó thoát ra rồi có lúc nó ăn trú thì bạn nên biết rằng và cũng nên tin rằng à, tức là nên tự tin rằng đó là một cái trạng thái an chỉ định nhưng mà nó chưa được liên tục và nếu mà mà khi mà đủ điều kiện tức là nó an trú được liên tục thì có thể đi tới cái bước tiếp theo thực hành được cái bước tiếp theo tức là ngài nói rõ là tuy là nó không có liên tục thì mình cũng tin rằng đó là trạng thái thuộc về an chỉ định nhưng mà để được đi bước tiếp theo à, để đi được cái bước tiếp theo á thì mình cần phải đủ thời gian và liên tục So when you cannot sit longer now, maybe not many days like before. <laughs> Uh, maybe you are older, not like before, <laughs> but I cannot remember you are, uh, uh, the years you mentioned. uh, uh, she, ngày hỏi rằng tại sao bạn không ngồi được lâu hơn bây giờ tức là bạn có nói là trước đây bạn ngồi lâu á thì tại sao bây giờ bạn không thể ngồi lâu như vậy nữa là có phải do tuổi tác hay không she's <laughs> young mình thế she don't want to appear in front of public people I know her she's okay. young okay if so maybe not like many days uh, not not many days like before hmm. Ah, yes. If you have practiced many days, you will get it again like before. Yes. Um, uh, Ngài nói rằng nếu mà bạn hành liên tục hơn, thời gian dài hơn giống như trước đây bạn đã hành thì bạn sẽ um, có định tâm trở lại giống như trước đây. Mm -mm. So, uh, is uh, finished this question, which was prepared. Now it's come to the new questions. Uh, just uh, now they they post in the message. Mm. So mọi người có thể mở cái một tin nhắn trong cái cái zoom á, trong cái phần mềm mình đang sử dụng nó có một tin nhắn để theo dõi cái phần tin nhắn tiếng việt ha thì khi mai sẽ không đọc cái phần tiếng việt cho đỡ thời gian của ngài thì à, cái phần tiếng việt là à, chị Trai Nguyễn đã đã dịch rồi ha qua tiếng Anh rồi thì cho Mai xin đọc à, Currently, I am sitting with a normal posture. I only have a quiet mind, easy to feel the breath in and out, only when the legs feel numbed. Should I sit lotus posture to feel numb faster in order to calm my mind faster? <laughs> oh, well, uh, huh? <laughs> uh, but they say if she sit normal, she feel um, calm and peaceful. But if her leg become numb, only then she feel the breath in and out. So she asked whether she should sit cross legged lotus water, posture, in mm. order to feel numb faster, in order to, to feel the breath <laughs> easier. Uh, so, uh, if uh, your body is in pain, you have to patient. Uh, at that time, the breath will be stronger because you use you have to use energy. Because of being stronger, you know the breath is uh, not concentrated mind. Because objects are like a big and strong, you you have to notice. Uh, so normally it is not not good concentration. Mm. Ngài trả lời rằng là khi hmm. mà mà bạn bị đau á thì hoặc là bị bị bị tê chân á thì cái cơ thể nó phải chịu đựng một cái sự thay đổi một cái áp lực nào đó thì cái hơi thở nó sẽ trở nên rõ hơn thô hơn và do vậy mà cái tâm bạn có thể biết được cái hơi thở dễ hơn nhưng mà cái dù cho là biết như vậy nhưng mà đây là một cái cái cái sự định tâm không có tốt lắm nó, nó dựa trên cái cái sự cố gắng nỗ lực quá của của tâm và của cả thân á cho nên nó không có an lạc và nó không có có tốt lắm yes, so uh, in the beginning do be easy do know the breath you may do long breath so you can you can reduce slowly if your mindfulness can follow. Mm-hmm. Later you can go normal. Và để dễ biết được cái hơi thở và lúc đầu á, nếu mà bạn khó biết thì mà lúc mới bắt đầu ngồi xuống thì bạn có thể cảm nhận hay biết ghi nhận cái hơi thở dài á, tức là mình có thể cố hít vô sâu á, và sau đó khi mà nó ổn rồi thì mình thở bình thường và mình tiếp tục ghi nhận cái hơi thở tự nhiên bình thường. Uh, lotus posture about the posture, lotus posture. So some people have a thin legs. Uh, so maybe for those it is easy to do, no much problem, especially for some period. If someone have a thick, thick legs, so may have a problem, a lot of tension so may not be suitable và về cái tư thế đó nó về tư thế kiết già tức là kéo chân hai chân bắt bắt lên nhau á thì đối với một số người mà có cái chân mà gầy á à, thì cái à, có thể là ngồi cái kiết già này dễ hơn à, không có vấn đề gì đối với họ à, họ có thể ngồi trong một giai đoạn nào đó một số giai đoạn nào đó nhưng mà đối với những người mà có chân to á, thì nếu mà ngồi cái tư thế này thì nó không thích hợp lắm vì họ rất là dễ bị đau có một câu hỏi nữa là Dear Bante, I have quick question. When I sit, can I keep my mouth open a bit? <laughs> so, yeah, uh, no much problem. You you can. Mm. And I but, uh, uh, mouth is different <laughs> sometimes. Yes. Nghe nói không có vấn đề gì, bạn có thể mở miệng một chút bởi vì cái miệng của mỗi người khác nhau á cho nên bạn có thể không có vấn đề gì uhm, có một câu hỏi của Lan Phạm Sambudi um, another question today's session is one hour 50 minutes it seems to be split, split out of the touching point frequently I try to know the begin, whole breath, the end, but just a few breaths, then split out of breath. They are not clear, even though still long, or because of wandering thoughts, I feel hard to stay on the touching point. So on to the end of session. So on to the end of session. Please, Bande, teach me. So sometimes uh, can notice uh, the breathing. around here no no no like not really what if you know the breathing around here it is okay but if you are very sure outside of the touching point so if you're trying to approach slowly here hỏi mọi người kiểm dùm cái mic của mình có đang tắt không thì nếu ai chưa tắt mic thì mọi người dùm cái mic dạ rồi cảm ơn à, để noisy à, ngài, ngài dạy rằng là khi mà nếu mà cái tâm ở cái khu vực nó ờ, à, và bạn biết nó là ở cổ cái điểm xúc chạm là ok mà thỉnh thoảng nó không có nó ngay không có phải là ngay điểm xúc chạm nhưng mà nó ở vẫn ở cái khu vực đó thì nó cũng ok thì cái cái cái cô này chắc nghe tiếng Anh của ngài ổn ha cho nên chắc là đã đã nghe trọn vẹn rồi xin phép không dịch kỹ hơn rồi có ai có hỏi gì nữa không ạ à? có ai có câu hỏi gì nữa không thì xin giơ tay có thể hỏi trực tiếp luôn Uh, I ask people do they have any question they can raise the hand. À, thấy có một người giơ tay rồi thì xin uh, mời à, xin mời Kim Hậu ạ. À. Xin mời chị Kim Hậu bật mic nói ạ. À. à, chị Kim Hậu bật mic được chưa ạ dạ con không có hỏi cô nãy con giơ tay là con xin cái à, thọ trì bát quan trai giới thôi. à, dạ vẫn còn cái tay đây vậy là chị diệu trí có hỏi không ạ à? Diệu Trí với Vimom có hỏi không ạ? Dạ thưa có, thưa con xin hỏi. Dạ dạ mời cô ạ, à, mời cô. Dạ con kính đảnh lễ nhà Dạ, dạ. con lễ sư cô. Dạ thưa con, con con câu hỏi là khi mà cái, cái tiền công quán à, tứ đại nó là ở giai đoạn nào ở vào bệnh đúng nhất là You can, you can Alo, đợi chút mà để Hello, à. cô hỏi lại dùm ạ. À. Dạ, kính bạch ngài. Dạ khi ờ, thiền quán thân tứ đại thì ờ, con vào ở ờ, vào định ở giai đoạn nào là thích hợp nhất để được quán đạo? Vẫn không rõ ạ. À. Dạ thưa cô, thưa, thưa, thưa sư, là khi con thiền quán thân tứ đại á thì con đi vào cũng theo hơi thở và đến khi vào đỉnh ở giai đoạn nào thì con có thể quán được đại à uh, she asked uh, uh, when she uh, she may, maybe she want to maybe she want she want to practice for element for element meditation and she asked uh, she practice anapanasati until until to which stage so that she can start the four element? Uh, until the fourth jhana, when you have a fourth jhana, yeah, possible yeah. to change uh, four element. Yeah. Yes, Bhante. Um, Ngài nói rằng nếu mà cô muốn hành thiền tứ đại sau khi cô hành thiền niệm hơi thở là cô hỏi là niệm hơi thở đến khi nào thì có thể chuyển qua thiền tứ đại đúng không? Thì Ngài nói sau dạ. khi cô đạt cái tứ thiền của hơi thở thì có thể chuyển qua thiền tứ đại. Tứ thiền hơi thở hết. Dạ, dạ sao? Dạ, thế con xin cảm ơn chị ân sư. Dạ, con xin cảm ơn cô. Um, But then, may, may your assistant requests me to make uh, your account to become co-host. I'm trying, but I don't see the co-host function. I, I see only um, host. I mean, if I change to make the host, but there is host, so I will be quicker off. I'm not no longer host. Is it okay? No, you can go to the participant under the other power build in there. You can yes, choose what rules. I'm doing. And I see the many function like stop video, cancel the spotlight, make calls, allow record, rename, etc. But there is no co-host. Okay, this let maybe. be. Let be. Uh, okay. be. Yeah. Yes, mm-hmm. thank you, Mandy. Mm-hmm. Uh, yeah, I think có câu hỏi tiếp theo ạ à. hồi nãy cô có hỏi gì không ạ à? xin lỗi hơi bị lơ đến một chút cô diệu trí cô có hỏi gì tiếp không ạ à? dạ thưa con hỏi xong rồi ạ à. à dạ rồi cảm ơn cô um, another question mọi người theo dõi trong phần tin nhắn ha cô cô lộc trần um. à, Venerable sir, sometimes my breath is not uh, stay at the right at the under the nostril or upper lips. Uh, so should I just keep there? Uh, should I just keep there? <coughs> Sorry, I lost the question. go go, cô Lộc Trần ha. Uh, so should I follow the breath or I just keep the mind at that place uh, and wait uh, to the breath to appear? Thank you, Vande. How we know our breath? Because when we breathe in and breathe out, the air is touching our skin. Because of this, we can feel the breath. But when it is a very subtle, if you cannot feel, so just you should stay with the perception of air, perception of breath. Or by thinking, there is a breath here. So sometimes uh, you may know obviously, sometimes uh, uh, very subtle. So as long as you can keep your mind here with the perception of air, It is okay. Và ừ. Ngài dạy rằng tại sao chúng ta có thể biết được cái hơi thở vào, hơi thở ra bởi vì mỗi lần cái hơi thở đi vào, đi ra ngang qua cái chỗ lỗ mũi thì nó đụng vô cái da và do đụng vô như vậy thì chúng ta cảm nhận được và chúng ta biết được đó là uh, hơi thở. Nhưng đến khi mà hơi thở nó trở nên rất là vi tế, tức là nó rất là nhỏ nhẹ thì thì đôi khi chúng ta không có có, có biết cái sự đụng này nữa cho nên là chúng ta nghĩ rằng thì chúng ta không biết được hơi thở nhưng nhưng mà lúc đó thì bạn cứ giữ cái tâm ở ngay khu vực đó và biết cái hơi thở vi tế đó và với một cái cái sự nhận thức nhận biết hay một cái sự am hiểu rõ ràng và chắc chắn rằng ở đó nó có hơi thở và cứ, cứ giữ cái tâm ở đó nếu mà thấy được cái hơi thở vi tế hoặc là là là à, nó xuất hiện trở lại hoặc là dù cho không có thấy không có cảm nhận được thì cũng không sao chỉ cần nghĩ về đó và có một cái cái cái nhận thức rất là là chắc chắn rằng đó là hơi thở là là tốt là được rồi ạ ừ, another question. à, của Quế Khanh của, của, của người tên là Quế Khanh à, Bante I already uh, I have practiced meditation nearly one year I am at the state that I only can see the light uh, within one minute and I just uh, stay there and I cannot improve uh, better. So Bante, please teach me how to continue. Do you have a light? À, Ngài hỏi rằng là bạn có ánh sáng không? À, và trong cái câu trả câu câu hỏi này là có ánh sáng trong một phút. Uh, in this question, she mentioned that the light appear within one minute. Mm -hmm. So if within one minute, it is actually uh, like very good. So usually good meditator may be able to maintain it about like a two hour, three hour, even in four hours based on their health or age. Uh, so it is generally good. So, but uh, within this period, uh, you should have uh, some period absorption absorption into it. So don't have any other thoughts. So some for some people uh, can be the whole hours. Some are a very short time. So uh, make it longer, slowly, slowly, until you satisfy. If you can accept, I have those jhana at least uh, some period, uh, sometimes on or off. Uh, so if you satisfy, it is ready to go to next steps. If you don't have, uh, just uh, you trying to keep a proper condition, trying to have a proper conditions like a health, uh, weather, or something like that. And so in the practicing in time, uh, so trying to keep a you and my in a balancing way, not to so active, uh, not to so lazy. But in the concentration stage, a little bit more peaceful, more quiet. It is also okay. Just to uh, keep a balancing way. So in the right time, you may have a very good concentration. So day by day, make it longer and longer. Mm. À, <clears throat> à, vậy rằng à, một phút cũng là tốt rồi thì đối với cái thiền sinh mà họ phát triển được định tâm mà mà mà tốt đến cái giai đoạn mà mà tốt nhất thì họ có thể duy trì cái ánh sáng này trong vòng một tiếng hai tiếng hoặc ba tiếng và nó cũng tùy thuộc vào cái sức khỏe và tuổi tác nữa thì ở cái điều kiện của bạn nếu mà à, bạn có ánh sáng và để có thể tiến bộ hơn hoặc là để à, kiểu như là có một cái sự tiếp nối tốt hơn thì thì thỉnh thoảng bạn nên nên an trú vô cái ánh sáng đó và chìm sâu trong nó mà không nên nghĩ gì khác à, và từ từ nó sẽ kéo dài ra kéo dài kéo dài cái cái định tâm ra tiến bộ và đến một lúc nào đó thì bạn có thể an trú trong cái ánh sáng này lâu hơn dài hơn và tuy rằng nó không liên tục được một hai tiếng nhưng mà bạn cũng nên biết rằng là ờ, mình cũng có cái ná tức là an chỉ định à, và thỉnh thoảng thỉnh thoảng mà cũng có cái an chỉ định tức là nó xảy ra cái an chỉ định mặc dù là on and off tức là nó nó nó có rồi mất có rồi mất thì khi mà nó nó ổn định hơn nó, nó kéo dài hơn thì có thể à, đi đi à, cái bước tiếp theo bằng cách này thì bạn nên cố gắng giữ những cái điều kiện mà nó thích hợp để cho việc phát triển thiền như là giữ sức khỏe phát triển sức khỏe hay là ừ, cái điều, điều kiện về thời tiết nó cũng thích cần phải thích hợp và trong khi thiền thì bạn nên cân bằng cái tâm cũng không nên cố gắng nỗ lực quá quá đáng à, là tinh tấn quá và cũng không nên lười biếng dễ vui quá nhưng ở trong cái giai đoạn định này nè thì cái sự à, cái cái cái, cái căn á, tức là tính tấn niệm định tuệ thì cái định nó cần nhiều hơn tức là cái yếu tố an tịnh an bình lắng dịu nó nó, nó cần hơn nó, nó nó cần thiết nó nổi trội hơn thì dần dần như thế bạn có thể giữ được cái tâm mình an định lâu hơn và phát triển được dài hơn tiến bộ hơn yes Mante um, the next question mm, bốn con mắt ha <sighs> Dear Venerable sir, I have a problem with meditation. When I sit for some time, my body starts being hmm? tilt, being what? Oh. Being tired, tilt, maybe shaking, moving. I oh, think. Hmm. Oh. Uh, what should I do, please? My body can fall freely, and I and the head can be dropped I also noticed that. And then change my posture. Every time I change my posture, I usually lose my attention to the breath. <clears throat> Uh, so maybe you, you may do long breath at the beginning. So If uh, not sleeping, sleeping, uh, long breath, when you do long breath, uh, may not have a sleepiness if sleepy. If uh, without being sleepy, if you shake, it is mind made. So just uh, you you may need to tell occasionally yourself, I don't want to shake, I don't want to move. And so if you you to have it this desire if you tell it am so body may not may not shake. Yes, Mandre. Nghe vậy rằng à, đối với cái cái câu hỏi của à, bốn con mắt ha là vấn đề nghiêng ngã cơ thể ngồi gục đầu thì ngày dạy thì vào lúc mới đầu thì có thể thực hành cái hơi thở dài tức là hít thở sâu và sau đó khi mà nó ổn định rồi thì cái thở bình thường và nếu mà không bị buồn ngủ tức là cái việc nghiêng ngã di chuyển người mà không phải là do buồn ngủ á, thì lúc đó là do tâm của mình nó có tác ý và do vậy mà mình để mà mình không có tác ý thì mình phải nhắc cái tâm thường xuyên là tôi không muốn nghiêng ngã tôi không muốn di chuyển cơ thể đó, nhắc đi nhắc lại như vậy thỉnh thoảng nhắc cái tâm như vậy thì nó sẽ đứng yên So nowadays, if you don't sit uh, longer, very long time, if you sit uh, quite short time, we can maintain our body, what posture we like. But uh, if we sit very long, body no energy, mm, body may bend or may, may shake also. Một một vấn đề nữa là khi mà chúng ta à, ngồi cái thời gian ngắn á, thì chúng ta có thể giữ người thẳng thớm và mình muốn ngồi thế nào thì ngồi nhưng mà nếu mà ngồi một thời lâu quá và nếu mà cơ thể mình nó không có sức khỏe đó thì nó có thể là bị nghiêng ngã tại vì nó mệt đó ừ. ok câu hỏi của trâm nguyễn ha Uh, here's my question. Can I just pay attention to my breath and observe the sounds around the same time? Because I usually get tension feeling at the forehead and the eyelid whenever I pay a lot of attention to my breath. I feel like I will be more relaxed if I scatter the attention a bit. Is that the right way to meditate? Thank you very much. Mm. Sound you should uh, breath is take, in the beginning taken by uh, skin skin sensitivity, so no need to use ear. It is a tangible object in the beginning, but uh, when the mind stronger, the mind will know directly it. Uh, so you should not use your ear uh, you're trying to feel whether this uh, sensitivity. Mm. Yes, sir. That's a tangible object, not not sound object. Mm. Rồi, cái bạn Trâm Nguyễn chắc là nghe nghe rõ rồi ha, mình khỏi dịch lại. Rồi câu hỏi của Aya Nirigava. À, Venerable Sir, Every time, every day I practice three session, each session about one and a half hour to two hours. And uh, I can focus on the breath continuously 10 minutes and sometimes five minutes. And the mind goes away and I come back the breath. Uh, continue then 10 minutes. Mm. <coughs> Normally, we have to do a bit longer. Eh, we aim to do, uh, incline to do longer and longer. So another thing you need to know is uh, in this time to cut off uh, wandering thought behind. Not so easy. Yes, may have a wandering thought. If you you can continue your work, so you may say it is also continuous doing. Like a clever driver, if it is clever, driving in time he may speak. But it not mean I'm interrupting driving, it's still driving. So like that, sometimes you may need to consider I'm still working, although I have uh, some wandering thought behind. À, cái câu hỏi này kính bạch ngài mỗi ngày con hành thiền ba thời mỗi thời một tiếng rưỡi hai tiếng và định tâm trên hơi thở liên tục 10 phút và đôi khi 5 phút phóng tâm con trở lại hơi thở tiếp tục và được 10 phút ngài dạy rằng thông thường thì chúng ta nên có một cái sự hướng tâm hướng đến một cái um, sự tiến bộ hơn kéo dài cái thời gian mà có thể định tâm trên hơi thở lâu hơn à, nó sẽ tiến bộ tuy nhiên ở cái giai đoạn này này nó không thể không dễ gì mà để hoàn toàn cắt cái sự phóng tâm nhỏ nhiệm nó làm cái nền cái sự phóng tâm à, làm nền ở trong cái tâm của mình à, nó không dễ gì mà cắt hoàn toàn à, và, và ở chỗ này thì mình mình cứ có tác ý rằng là mình vẫn cứ tiếp tục thực hành và mình vẫn đang tiếp tục thực hành giống như là là khi mà một người tài xế lái xe á, à, thì anh ta vẫn đang lái xe và vẫn quay ra nói chuyện những cái người ngồi bên cạnh khi mà nói chuyện với anh ta thì không có nghĩa rằng là là, là phá rối tài xế không cho lái tài xế vẫn lái xe và vẫn có nói chuyện được thì th- thỉnh thoảng chúng ta cũng phải có cái tác cái cái sự hiểu biết như vậy mà và và mặc kệ nhưng mà mình cũng không có kiểu như là không phải cắt hoàn toàn được thì mình cứ tiếp tục ừ, chú tâm trên hơi thở trong khi nó vẫn có phóng tâm ừ, song song mà nhỏ nhiệm như vậy yes, if so you may have some confidence it will be your energy và nhờ như vậy bạn mới có được một cái sự tự tin và khởi lên được cái năng lượng để mà tiếp tục hành thiền the, the, yogi that she asked uh, about the numbness when she tried to sit cross-legged and uh, and feel numb and then pay attention on the breath. No, she she try she want to add some more information that uh, after feeling numbness in the leg about 10 minutes, uh, she doesn't feel the numbness anymore and the breath becomes softer and fluent uh, mind also peaceful and so what should I continue to practice like that up to the end of the system? If the mind is peaceful on the object, it is a good. So uh, you can you can keep it that way. À, câu hỏi của Khuê Nguyễn ha. câu hỏi cuối cùng à, trong cái tin nhắn này là của Khê Nguyễn thì ngài nói rằng nếu mà tâm bạn cảm thấy an tĩnh và thoải mái trên cái đề mục thì bạn có thể tiếp tục như thế ạ. À. <coughs> còn câu hỏi nào bị sót không ạ và có ai muốn à, giơ tay hỏi không thì xin mời muốn hỏi không xin thì xin mời nhé và có ánh sáng là câu hỏi nào vậy ạ cái nó không đầy đủ ạ à? và có ánh sáng đó là hình như nó mất cái lọn đầu á Chị Jay có thể copy nguyên câu hỏi không? Dạ còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? À? It seems there is no more question. So okay. time still. Uh, time also quite enough. ah, but, no more question. Ah, yeah. but, there, but there, is uh, one one part of the previous question haven't been asked. Ừ. Uh, mm. The one who sit uh, one and a half hour up to two hour and sometimes can focus on the breath 10 minutes and five minutes and wondering then come back and continue just now that maybe the last question mm-hmm. and um, and she continued that uh, there is some there there is the light but i try to ignore i try to ignore the light Mm -hmm. And maybe they please teach me more about this state. If uh, the light is not stable, you should not pay attention. Just uh, you're trying to keep it uh, here with the perception of breath. Later, uh, the light will unify with the breath. Light and breath uh, will be together. So you may still continue the breath with the with the design to be subtle. When it is very subtle, neolidysphere, the mind may move to the light automatically. You keep it, not trying to find out the breath anymore. Stay on the light. So after some after sometimes uh, when you are weak, so the light uh, will, will disappear or very dim. The breath will become obvious. At that time only, you can continue to pay attention on the breath. Mm. Yes. Cái câu hỏi mà bổ sung câu cuối cùng và có ánh sáng công phước lờ kính mong kính mong ngài chỉ dạy thêm thì ngài nói nếu mà ánh sáng nó nó um, nó chưa có vững chưa có sáng chưa có mạnh thì cứ phớt lờ vẫn cứ tiếp tục tập trung theo dõi quan sát hơi thở và cho đến khi mà ánh sáng nó mạnh và nó an trú à, nó nó ở ngay cái khu vực ở dưới cánh mũi đó thì và nó à, hòa quyện với hơi thở là một trong một thời gian à, một thời gian nhất định nào đó nó hòa quyện thì trong cái thời gian mới mới hòa quyện thì vẫn cứ cứ tiếp tục theo dõi hơi thở à, cho đến khi mà nó đủ vững mạnh nó hòa quyện được lâu hơn thì cái tâm tự động sẽ chuyển qua quan sát ánh sáng và như như thế là cái tâm sẽ chìm vào trong ánh sáng và định sâu hơn và ngồi một thời gian như vậy thì cái tâm khi định lực chưa đủ mạnh thì nó sẽ bị yếu dần và ờ, ánh sáng nó có thể mất và hơi thở nó rõ lại nó rõ lại thì lúc đó cái tâm cái tâm của của mình cũng tiếp tục là an trú trên quan sát hơi thở trở lại đó là cái cách còn ai có câu hỏi nào không ạ? If there's any question, please. nếu mà không okay. có ừ? à, ngọt thì nếu không có thì ngài nói thời gian cũng à, cũng đã đủ rồi <coughs> yes Bante um, there is one more <laughs> um, câu hỏi cuối của phu ha uh, à, and respect to Bante um, they, if there is something happen and some problem happen my my and arise the fear, uh, scary, and and I feel that the whole body become numb, <coughs> numb gradually. It cannot move in few seconds. Become uh, more heavier, uh, and then the mind can can know what is happening surrounding. The, after that, uh, the my come back on the breath and body become normal again and my also no more scared. so how should I do to overcome this problem? <clears throat> so uh, anytime just uh, you think uh, about the breath, you should not turn your mind towards the body. Uh, body will not happen uh, normally. So uh, if so, we will forget about the body. Let it be. Body, body may disappear from your mind if you really focus here. So if a body disappear in mind, also okay, it is good. Uh, always trying to think here, uh, trying to be here. Don't think uh, other things. Uh, let it be. Body just be also okay because the body is not go- very busy. busy. Very busy body. So forget it's better. Uh, pardon me, but the body very busy or very. Yeah, very body is uh, very busy. Mm. Ah, yes, busy. Uh, very busy. À, trả lời cho câu hỏi cuối tức là khi um, cái tâm sợ hãi nổi lên và nhận biết thân bị tê vân vân thì nghe nói rằng khi mà hành thiền á, cái tâm à, cứ an chú và tập trung chánh niệm trên cái đề mục là hơi thở ở chỗ dưới cánh mũi và không có nên hướng tâm về cái thân biết cái thân nhiều thì khi mà hướng tâm về cái thân biết cái thân nhiều thì nó xảy ra nhiều chuyện ha và cứ mặc kệ nó hay cả nó biến mất cũng được nó biến mất trong tâm cũng được càng tốt hơn nữa và tâm thì luôn luôn chỉ có uh, quan sát và an trú trên cái hơi thở ở cái khu vực đó mà thôi và mặc kệ mọi thứ cái thân này nó rất là bận rộn cho nên nó mặc kệ nó và nó biến mất thì càng tốt nữa if uh, we start to improve in meditation mind is quite powerful because powerful mind, if you stay here, it is okay. But if you think uh, somewhere else, uh, so it, uh, it, may cause this and that uh, problem. because it's quite powerful. Uh, so powerful uh, mind should stay in the right place. Mm. và ngài nói rằng khi mà chúng ta hành thiền được một thời gian á, thì à, có sự tiến bộ rồi thì cái tâm của mình nó trở nên có sức mạnh và nó rất là mạnh mẽ nó có một cái mãnh lực và nếu mà mình dùng cái tâm có sức mạnh đó mà mình nghĩ cái chuyện khác mình hướng đến những cái đối tượng khác thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái vấn đề cho nên cái tâm mạnh mẽ chỉ ở cái nơi đúng của nó thì mọi việc sẽ ổn không có sao cả Okay. We are doing sharing merit, right? Yes, Bante. Mm-hmm. Ừ. Giờ chúng ta sẽ ờ, chia phước ha, hồi hướng. Repeat after me. me. Idame bonyam. Idame Nibbana-sa. Nibbana-sa. Pacayo. Pacayo. Odu. Odu. Sama bonya bagam. Nama Punya Punya Punya Punya lệ này con xin được chi này còn cái sổ cái một cái hành động là mình làm các ओ साढ़े साढ़े साढ़े बनते भी बना थैंक यू बनते थैंक यू बनते thank you Thank you, Sele. Cảm ơn cô ạ. Thank you, everyone. Thank you, Pante. We wish you well and healthy. Mm. Cảm ơn cô ạ. cô Cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con chào cô. Sadu cô. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu. Dạ, cảm ơn cô. Sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Đu. Cảm ơn cô. Đà đu. Đà đu. Sa đu sa đu. Cảm ơn mọi người. À, sa đu sa đu. Con chào cô ạ. Dạ, chào mọi người ạ. À. Mọi người cứ thoát ha. Dạ, con chào cô.